uno munsi tugaruka ku ruhara rw'abarundi bari hanze y'igihugu mu iterambere ry'uburundi dushimikira ku barundi baba mu gihugu cya australia abarundi bari muri icyo gihugu baba bafise imigambi yo guteza imbere uburundi hoba hari ibyo bari muri australia bamaze gukora muri iyo ntumbero imigambi bafise muri kazoza ni iyihe hoba ari intambamyi bafise zibabuza gushika ku ntumbero yabo mu guteza imbere uburundi abarundi bari muri Australia bipfuza iki kugira ngo babangukigwe mu guteza imbere uburundi nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro karadiridimba cagenewe mwebwe barundi muri mu makungu abarundi rero muri mu makungu muraza kutwakura hama mutange intererano yanyu tube turababwira inimero muza gucako mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257 irindwi na zitandatu ubusa 183 amajana 9 icyenda na mirongo itatu na zitatu Eric Uwimana niwe ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mukaba muri kumwe nanje Alain Desire Bukeye neza tubahaye ikaze turaba mwebwe barundi muri mu makungu mbega abarundi bo hiyo eh, hari icyo mumaze gukora mu burundi muri iyo ntumbero yo guteza imbere igihugu cy'u Burundi canyu okay murakoze cyane mhm. eh, ku bijyanye n'iterambere ry'abarundi bari muri Australia mhm. abarundi bari muri Australia mu bisanzwe eh, bagizwe n'abarundi bakunda uburundi mhm. ndetse bashira imbere ibikorwa byo mu gihugu cy'u Burundi mm. ariko ugasanga eh, genda haba intambamye intambamyi eh, ituma eh, ugukora mm-hmm. nk'uko leta iba iriko irabiringaniza cyangwa isize mu ndinganizo eh, bitashobokera gushikira abarundi muri iyo nzira ugasanga rero eh, abanyagihugu b'abarundi bari muri Australia bafise ingorane mwe niyi ariko tatse utarashika ku ngorane intambamyi umuntu yozivuga mu nyuma ariko twamaze kubona tuti mbega ivyo bikogwa muba mushaka gushira imbere canke ivyo mumaze gushira imbere gushira imbere mu guteza imbere Burundi nibihe murakoze cyane ibikorwa byo guteza imbere Burundi ni byinshi mhm. nko muri yose turafise abize ibijyanye e, n'uburimyi mhm. kandi uburimyi bw'ino bukaba buri ukungene buri mu buryo bwo muri afurika buzanywe bushobora gukora igikorwa hanyuma ikindi nacyo abanyagihugu bariko ko barishyira hamwe kugira ngo bashobore kuza kubaka amazu agezweho eh, ukungene boronka ubuzima no kuvuga akazi ibyo rero twaba twarabihimirijwe cyane n'ubushiranganji bubijejwe ubushikiranganje buraba imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu na cyane cyane biciye mu gisata kiraba abarundi bari mu makungu muramaze kuhura mukavugana iyo migambi mwohera ko niyo e, utubariye y'uburimyi nkwaho mu burimyi hari icyo mumaze gukora e, nka jewe ndi umurimyi ndamaze e, amaporoje y'agahawa igihugu mm. kuko yo amahera arungitse agaciro y'ino yinjiriza uburundi mm. bamubwira kabiri iyo habonetse ibikorwa bigatanga mu banyagihugu eh, inyungu kuri leta hari n'inyungu no ku banyagihugu hmm. ego tasien reka mu kanya twumve eh, uwundi ku murongo alo alo amahoro neza ubu naho turi kumwe nande eh, ni ishyirahamwe ryitwa BDA mm. ni ukuvuga mu majambo y'icyongereza mu majambo yose ni um, urundi diaspora in Australia mm-hmm. ego seputi eh, nubwo sinzi ko nkundira mhm. ngaca ku mayange mu majambo make ku bijyanye n'iryo shyirahamwe iryo shyirahamwe urumva ko rirabahuza nk'abarundi muri muri Australia ariko cyane cyane imbere y'uko eh, ubandanya n'ibyo wovuga mu majambo make iryo shyirahamwe uko rimeze murakoze cyane mhm. eh, mu majambo make ishyirahamwe bda ni ishyirahamwe um, gitanguye niko eh, yakwiza amezi atandatu ryemewe mm-hmm. imbere y'amategeko ni ukuvuga ryemewe imbere y'amategeko agenga eh, igihugu cya Australia mm. kugira ngo ritangure gukorera igaragaro mm-hmm. iryo naryo rero cy'ubutumwa oh, bw'igihugu cya Australia nagomba mfate kano kanya kumbure eh, ku bantu batakizi ni igihugu kininiya cyane kigizwe n'intara zishika ku ndwi mm-hmm. igihugu cyagutse cyane rero um, imbere y'uko iryo shyirahamwe rihaba hanyuma abarundi basanzwe baba muri izo ntara um, bakaba baragiye bariyungunganya mu mashyirahamwe mato mato mm-hmm. uhereye novuga ntingira mu bihumbi bibiri na gatandatu kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu niho muri kino gihugu cya Australia hatanguye kuramutswayo uh, abarundi ku bwinshi eh, nayo imbere y'iyo tariki twavuga ko abarundi bari muri kino gihugu wasanga ari nk'umuryango umwe cyangwa imiryango ibiri mugabo guhera muri uwo mwaka hatanguye gushika abarundi baza ku gitigiriki kininiya cyane noneho baza kwakirwa muri izo ntara indwi nk'uko nazivuze zitandukanye ego septime Ego turumva ko iryo shirahamwe uti riramaze amezi atandatu mbega n'abarundi banganiki muri iryo shirahamwe eh, nk'uko nabivuze ishyirahamwe BDA eh, ryaje riza gufasha kugira ngo rize nk'umuguri ufasha ayo mashyirahamwe yandi yari ari mu ntara mu ma leta agize intara mhm. fate nk'akarorero ku ntara nsanzwe yewe mbamwo intara yitwa Queensland Mhm. hari hasanzwe hariho ishyirahamwe ry'abarundi bahurikiye mu ishyirahamwe rya diaspora mm. abo nabo bakaba batanga ibikorwa byabo um, mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu mhm. gushyika uno munsi rero bakaba nabyumvise ikibazo ntacumbitse ariko ndagerageza gusigura ndakwereka yuko ishyirahamwe bda mhm. ugiye kuryumva riri rw'igihugu ni ukuvuga ni ishyirahamwe ryagiyeho kugira ngo rimere nk'umwumvuri rihuze bose ayandi mashyirahamwe yose ari mu mantuze mu masiteyiti atandukanye aho biratomoye kuvuga igitigiri cy'abantu bose b'abanyamuryango gushyika no munsi eh, nk'uko nabivuze nti mu mezi yemerewe gukorera ku mugaragaro mhm. turacegeranya abantu bose mugabo gushyika no musi ibitigiri dufise by'abantu bamaze kwemeza eh, kwinjira mu ishyirahamwe eh, tudasizemwo abarongoye abandi canke kumburengera nobateraniriza hamwe ngafata abari abanyamuryango basanzwe hamwe n'abari mu nzego zirongoye abandi um, turamaze kugera ku gitigiri kirenga amajana abiri na mirongo itanu ni ukuvuga c'abamaze kwemera kwandika uh, basaba Uh, kuba abanywanyi bwite ego septime mukanya turasubira kwa Yahusef ariko uh, twumve namwe imigambi mumaze gukoramwo uti hari imigambi mumaze gukoramwo hano mu gihugu cy'u Burundi iza yisunze eh, iyo migambi ibiri nyamukuru mpejeje kuvuga mhm. ariko kandi tukisunga kandi eh, n'intumbero ijyanye no kwegeranya abarundi basanzwe baba ngaha mu gihugu kugira ngo aho naho tuhakore tuhakorere tujye hamwe twiteze imbere maze umwimbu turonse ngaho umusesekara turonse duheze turanguza ibikorwa by'iterambere mu gihugu cy'amavuki aho rero tanga akarorero mumaze gukorera heta se yavuze ati mu burimyi eh, aravuga no mu bijyanye n'inyubako ati barafise imigambi yo kubijamwo mbega mumaze kuja mu mm-hmm. bikorwa ibihe mm-hmm. oh, icyo twewe mu bisanzwe mu ishyirahamwe nk'uko nabivuze dufise eh, uburyo butatu dukoramo uburyo bwa mbere hari ibyo twise invesitimenti andi promotion” ni ukuvuga ibijyanye no kuziganya muri kino gisata dushyira imbere guhimiriza abarundi baba muri australia hamwe n'abanyamahanga gushora imitahe mu gihugu cy'u Burundi no kubasigurira inyungu ziri eh, mu gukorera ibikorwa eh, bijyanye n'ubudandaji eh, bijyanye n'ingenzi mu gihugu cy'u Burundi mhm. umugambi ugira kabiri tukora muco twise community development mhm. ibyo nabyo tukabikora uh, muri bda mu gukorana n'amashyirahamwe ariko n'abantu ku giti cyabo basanzwe uh, baba ngaha mu gihugu cya australia aho aho mugabo duteze imbere ibintu bijanye kugira duteze imbere ibintu bijanye indero mhm. uh, amagara y'abantu ibintu bijanye n'imibano mm. kugira ngo ngaha nyene tuhakomeze kuko y'ikiruko cya diaspora abarundi bo nyene ubwabo mu gihugu babaye iyo badateye imbere ntibashobora guheza ngo bateze imbere igihugu bakomokamo mhm. niyo migambi ibiri ikomakomeye umugambi wa gatatu niwo mhm. twise eh, humanitarian aid ni ukuvuga uyu nawe umugambi duhimiriza abarundi eh, basanzwe baba ngaha mu gihugu cya australia mhm. kwitabira ibikorwa byo gufasha ababa barahuye eh, n'impanuka cyangwa abafise ibibazo bitandukanye c'amavukiro ni mw'izo nzira zitatu rero twebwe ducishamwo imigambi mikuru mikuru turangura mu bintu nyamukuru twigiye gukora ufate neza telefone ibikorwa bisanzwe byararanguwe n'amashyirahamwe ya diaspora ayo mato mato navuze mm. asanzwe ari mu ntara mm-hmm. ibyo bita mu cyongereza amasiteti mm-hmm. aho turafise abantu bari uh, bariko bararangura ibikorwa mu ntara zitandukanye na cyane cyane mu ntara ya canguzo mu ntara ya Muyinga mhm. ah, mu bintu bijyanye n'uburimyi mhm. ah, ibintu byo kurima inanasi mhm. turafise uh, abantu bariko barakora ibintu bijyanye n'ubworozi hamwe n'ibintu byo ku byo kubaka ndetse no kugerageza gushinga amahinguriro mato mato oh, mu kwitabira ka kamo navuga kajanye no ku na wa mugambi wa leta wo guteza imbere igihugu mu ntumbero yo gushinga uduhinguriro duto duto twoheza tugafasha guhingura ibifungurwa abenegihugu baba bashoboye kwimbuka ego septimu urakoze reka mu kanya ndagaruka dusubire kwa yahusefu yahusefu uracari ku murongo ndi murongo cyane e-, hari ikintu avugishije ukuri avuze yuko ishyirahamwe bda hmm. yaje kuba ko rimaze avuze rimaze amezi hafi ndwi abarundi abarundi batangwe gushanga muri Australia hoba haciye amezi atandatu ese kugira ngo bivugwe yuko ribonetse mu mezi atandatu imbere yuko riboneka byari bimeze gute nta bari bafite imigambi nta barundi bakora Yahosef ariko yavuze ati imbere yaho hari amashirahamwe menshi cyane ati ubu rero n'ishirahamwe rigomba guhuza ayo mashirahamwe yose kugira ngo boroherwe eh, mu bisanzwe eh, nk'abantu usanga mu bintu by'amategeko iyo ngo hari amategeko avuga uti naya nibaza aho akiri ku muraza kumubwira kugira ngo muheze mwumvirize aba bari muri Australia ico bariko barashikiriza kugira ngo namwe muheze mugire intererano mutanze eka mbere ngira nakabazo mu wabajije Tasien yego ndagarutse ku murongo murakoze yego eh, nariko ndavuga nti mhm. nariko ndavuga nti iyi bda mhm. ni nk'uko yabisiguye ni ishyirahamwe risigura ngo burundi ya diaspora in australia ni ukuvuga abarundi turiko tuvugana n'abarundi cyane abari muri Australia mu iterambere ry'igihugu mbega icyo bipfuza gukora kugira ngo bateze imbere igihugu cy'u Burundi ku murongo turi kumwe na Septime Akimana ni umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abarundi bari muri Australia bahurikiye mu runani bagira bati bamaze kwiyunga kugira ngo baheze bateze imbere u Burundi mu kurindira ko tugaruka kwa Tatien Septime nawe uracari ku murongo Ego niho ndi Ego Septime mbega turiko turavuga rero muti hari imigambi watomoye imigambi imwe mumaze gushira imbere eh, uravuga n'ico mwisunga mbega uno munsi hari intambamye mubona eh, zibabangamiye mu guteza imbere igihugu cy'u Burundi mwisunze iyo migambi murimo eh imigambi eh, turiko turangura nk'uko nabivuze tugiye kuvuga ibintu bijyanye n'intambamyi ni intambamyi nta ntambamyi novuga ah, ahanini nk'ishyirahamwe pda turahura nazo kuko gushyika uno munsi Eh, ishyirahamwe BDA rirakorana neza um, n'abarongoye diaspora ndundi ku rwego rw'isi tukongera tugakorana kandi n'igisata kijejwe eh, diaspora ah, mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu mm-hmm. abo onye turavugana ndetse nk'ubu mu bikorwa nyamukuru turuko turakora twihutira turuko turategura yandwi yahariye yahariwe um, abarundi baba Uh, mu mahanga mm-hmm. izohimbazwa mu kwezi kw'indwi mm-hmm. iyo nayo nk'uko mubizi ikaba ishyitse mu bihe bidasanzwe uh, Ah, mu bijyanye n'amashyirahamwe ho nta mm. ntambamyi zihari nk'abarundi muhurikiye muri iri shyirahamwe cyangwa nk'abarundi muri hariya muri icyo gihugu cya australia eh, muri mu bumwe intambamyi burya ntizigera zibura nari nashatse ku byiza nari ndiko ndavuga nti mu byiza biriho turiko turakorana na leta yaba iyo ngaha canke leta y'u Burundi kugira ngo bazodufashe mu kutworohereza kugira ngo abarundi bifuza kuzoshika guhimbaza indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga bazoshobore gushika mu gihugu mhm. bashobore kuza kwifatanya n'abandi mu bikorwa by'iterambere musanzwe mubizi ko iyo iyo ndwi iramutse ihimbazwa um, kabari n'akaryo kugira ngo abarundi bari hanze eh, bifatanye n'abarundi bari mu gihugu mu bikorwa by'iterambere mhm. ibyo rero turi muri icyo gikorwa muri ino minsi kandi turabona ko kiriko kiragenda neza mhm. ubu turiko turegeranya intonde z'abantu bifuza kuzovyitaba kugira ngo yaba leta yo ngaha canke leta y'i Burundi ishobore kubafasha kugira ngo idufashe muri icyo gikorwa kizogende neza mhm. hanyuma ku bijanye n'intambamyi nk'uko mwabivuze um, buriya kujya rigoye no kurishyira mu kibundi ngo abantu baryumve neza umuntu aragerageza akababwira ati ni ijambo rihu ni ijambo rihuza abarundi baba baba inyuma canke abantu baba baba inyuma y'igihugu hanze y'igihugu oh, hari abanyaruka kubyumva bakumva ko n'uruhara bokora bogira mu iterambere ry'igihugu hmm. ariko hakaba n'abandi batabyumva hmm. iyo ishobora kuba intambamyi imwe hmm. intambamyi igira kabiri ni intambamyi novuga ijyanye n'ingene eh, tworoherezwa mu bijyanye eh, no kurangura novuga imigambi Eh, mu gihugu aha ndaza kuvuga ku ku ruhara rw'umuntu umwe mugo ntavuze nk'ishyirahamwe kuko ko nabivuze ku ishyirahamwe navuze nti kuri aya mezi atandatu gushyika uno munsi nta ngorane nyamukuru ziriho nahava mvuga ngo tumaze guhura ariko imbere yaho abanywanyi b'ishyirahamwe canke um, abasanzwe bari muri aya mashyirahamwe ari mu mantuze mu ntara mm-hmm. utugorane duto turakunze kuba dushikana cyane cyane um, ushobora gusanga abari mu ntwaro hasi hariya mu ntwaro hasi badatahura neza ibikorwa bibi ariko birakorwa n'abarundi ehm, basanzwe eh, baba hanze mm. aho ugasanga iyo umuntu ariko ararondera nk'impapuro zimwe na zimwe ku bintu bijyanye n'amatongo aho umuntu ashaka kurangurira imigambi ugasanga harabaye gucererwa mm. um, iyo umuntu rero ariko arabikora abikorera hanze usanga akanya nako katabimukundira Mm-hmm. Uh, utwo ni ariko mvuga nti utugorane duto duto nta ngorane iriho nyamukuru haba mvuga ngo yabaye intambamye cyane uh, kiganiro karadiridimba turiko tuvugana n'abarundi cyane cyane abari muri Australia mu iterambere ry'igihugu mbega icyo bipfuza gukora kugira ngo bateze imbere igihugu cy'u Burundi mu buhinga bw'ibyuma ah, yanyeretse ko ari uri ku murongo alo ego tuvugana nande eh, muvugana na emile emile utumbereye he mba muri Australia mu ntara ya Queensland mu gisagara ca Brisbane ego Emile wumvise eh, abo turi kumwe hano muri ico gihugu canyu eh, turiko turavuga iterambere ry'u Burundi biciye ku migambi mwe bw'abarundi muri mu makungu cane cane mwe muri muri Australia mushobora gushira imbere eh, hari ico ifuzo hari icimviro nawe ushikiriza wumvise ibyo bagiye barashikiriza wewe nawe icimviro cawe ah, jewe icyumviro cyanje nariko nari mfise ikibazo nagomba kubaza eh, nagomba kubaza uwo mushinga ntawe sebuteme septime yego mhm. eh, nagomba kumubaza kubera atubwiye yuko eh, atubwiye yuko muri iryo shyirahamwe rya bda mhm. bamaze kuronka abamemba cyangwa abanywanyi bashika amajana abiri bararenga gato bararenga gato hanyuma Eh, muri abo banywanyi amajana abiri tukaba tuzi ngaha muri australia abarundi bahaba mhm. abarundi bahaba bariko bababa ibihumbi bararenga ibihumbi cumi na bitanu mhm. none rero iyo bda tukaba twumvise ko ari ishyirahamwe rihuza ayandi mashyirahamwe y'amadiyasipora eh, muri muri australia mhm. none Eh, yumva ni gute ni biki agiye gukora cyane habuziki kugira n'imiburiburi eh, iryo shyirahamwe ryabo ribe rifise nk'ibihumbi na bitanu byovyo icyo ni eh, ingorane ni iyahe kugira iryo shyirahamwe ryabo ribe rifise abantu amajana abiri gusa mu bantu boba barenga ibihumbi cumi na bitanu bari muri osirariya hmm. hanyuma hari ikindi kibazo kigira kabiri numvise yuko ngo bafishe umugambi wo kurima inanasi mbere ngo baratanguye none jewe nogomba nariko ndifuza yuko yotwagurira kuko nk'abantu bari mu gihugu nk'iki cya australia kimeze uko kiri isi yose izi uko kiri vy'ukuri eh, umugambi w'abantu ibihumbi cumi na bitanu baba muri Australia bariko babategurira ubu bari kurima inanasi na karorero yatanze yavuze n'iyindi migambi reka araza kukwishura ahantu sabwe araza kukwishura mu kanya ucuguma ku murongo ariko ako n'akarorero yatanze hariho n'ibindi yavuze Ok reka rero mbasimbaze akandi kabazo eh, nihuta kagira eh, gatatu yego akabazo kagira gatatu iryo shyirahamwe nk'uko eh, twoba twumvise uko ryoba ryaragiyeho eh, uwurirongoye yoba yanomwe na jean Pierre hanyuma jean Pierre amunomye utomore neza uwurirongoye yanomwe no kuvuga yashyizweho ego aho oye mugabo ubanza utomore neza uvuze jafete rojanti ko tuzi ko ari mu barongoye abarundi bari mu makungu cyane cyane mu runani rwo abarundi bose bari hanze y'igihugu eh, wumva wovuga ukoye gute ntiwohava usanga uri kuramwagiriza bidashoboka kandi bagira bati aya n'amashyirahamwe yaroye hamwe baratora Eh, natwe rero ntitwigeze dutora kandi twarabonye twarabonye ikete rimunoma mm. ikete twararisomye mm. rinoma rinoma eh, uyu jean Pierre yuko ari we yorongora Australia twararibonye mm. twararisomye ni nacyo yituma kumbure byari kuba byiza n'ukuri iyo muturonkera Eh, nk'urirongoye nyine kuko sinibaza ko yohakana ko iryo kete rihari hanyuma kandi uwurirongoye nawe agiye kuryandikisha kwandikisha iryo shyirahamwe yaciye aryandikisha mu irindi shyirahamwe ryiwe ryitwa father hope none hmm. Hmm. yoturemesha gute yuko iryo shyirahamwe iryo shyirahamwe ryari iry'umuryango ryitwa father hope mm. yaciye ashyiramo iri shyirahamwe yise bda akaryandikamwo ho kuryandika ukwaryo mm. none nimba hari amadeni iryo shyirahamwe ry'umuryango ryoba ryarafashe bizoca bigenda gute eh, hamwe ryishujwe abarundi baba ngaha atabyo bazi yobaho indemeshanyo ya gute ego se mbe ndageza ngaho kumbure emire mu kanya agire agire shikirije kuri ico ivyo ushikirije nawe ariko urangiza na cane cane ugende utanze iciyumviro cawe kugira ngo abarundi muri muri Australia mugire ubwo bumwe muheze muteze imbere igihugu ubona hakwiye iki intererano yiwawe ikikwiye ikikwiye mu abarundi ba hano muri Australia nibaza ko bamaze gukibona kubera baramaze gukibona kandi baza baratanguye kuyikorera akazi kuko diaspora itanguye kuvugwa e, mbere ni diaspora yo y'isi yose mhm. jewe sinzi kweri yuko abarundi bari hanze y'igihugu cy'u Burundi ko hongera imyaka yose bakiri ko baravuga yuko boza kurima inanasi ntibikunda hmm. hmm. mu mwanya umuntu umwe umuntu umwe gusa muri aba barundi bari hano hmm. turagenda ibujumbura akubaka inzu zitatu inzu zitatu zine ziharugwa mu miliyoni amajana atanu none abantu ibihumbi abantu ibihumbi birenga cumi bari muri iki gihugu wumva bokora umugambi wo kurima utunanasi kweri aho hantu haba harimo guhendana nibaga rero yuko dukwiye kubona yuko diyasipora abantu bose bakwiye kubona yuko diyasipora yahahora nk'umurongozi wayo jafete rojandi ko byamunaniye emire Eh. ntusubire kuza uravuga uwo tutari kumwe mu kiganiro hano eh, eh, nushimikire kuri mwege barundi muri muri Australia nibo twashimikiye kuno munsi duciye kuri aba bamaze kutwakura ba mbere bagize bati bariyunze bari hamwe bashaka guteza imbere igihugu mwebwe murabona ico cyumviro cyo kujya hamwe muragishaka murabona ko gikenewe Eh, icyumviro cyo kujya hamwe turagishaka cyane kandi twaratanguye no gukorera akazi mhm. ariko ikibazo ni uko jafeterojanti atuvangire reka ndamuvuga kuko mm. uvuga yuko arongoye iryo shyirahamwe rya bda mm. yanomwe na jafeterojanti kandi aramwandikira n'ikete tugushimire cyane eh, ugume wumviriza kugira ngo ugume wumviriza murakoze ego baranyeretse ko hari uwundi ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe neza ubu tuvugana nande ubu muvugana na bonere bagaze ku murongo hari ntibyashobotse ko tuvugana bonere eh, eh, irindi ninde eh, ndi muri Queensland aho ndiko numva bagenzi banje ariko baravugira bari septime n'uwo bita Emile simbarakiye mm. ego ni muri Australia mbega ego ndi muri Australia aho bita muri Queensland ego eh, nawe icyumviro cawe eka mbere n'akabazo eh, kumbure eh, kare twari dufise babiri ku murongo ariko Yahusefu byaciye biguma bitugora kumutora neza Septime ariko arakumviriza ikanatasiyo bariko arakumviriza urafise icyumviro cawe n'akabazo ego ndagomba nduge kwijya mu mvuga ni nkurikiranye kumbure intumbero y'ikiganiro cy'uno munsi mm ni ikiganiro giha akaryo abarundi muri Australia kugira ngo bavuge ku bijyanye n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi mm-hmm. twari kuvuga ku bijyanye n'uruhara cyane cyane ku iterambere ry'igihugu cyacu Burundi icyo abarundi muri Australia twakora kugira ngo duteze imbere eh, imigambi mhm. na cyane cyane eh, turabye ku byo eh, leta yashyize imbere mhm. nkaba rero jewe kugira ngo ngire icyo nshikirije gatoyi nagomba mvuge nti nakurikiranye seputime ibyo yashikirije mhm. nka jewe nsanzwe n'umuvugizi wa diaspora ndi muri Queensland muri mm. iyo myaka yiharenganye mm-hmm. hanyuma icyo novuga ni uko noshimira cyane urwego rwa BDA kuba ruriho ubu kubera ko eh, twari tumaze iyo myaka yose muri Queensland eh, turi abarundi kumbure mu zindi ntara hataraboneka kuri icyo rero nkaca mvuga nti Eh, nk'uko numvise abarundi ngaha bumva ah, diaspora muri Queensland muri iyo myaka irenganye ni benshi kuko hariho byinshi bimaze gutuma eh, bahura kandi hariho n'ibikorwa novuga nti eh, bivanye n'aho iyi diaspora atanguriye hari ibikorwa byinshi cyane tudondaguye diaspora ya Queensland imaze kurangura mu gihugu cyacu Burundi mm-hmm. nk'uko rero biri ntihabura ahantu intambamye bivanye n'uko ushobora gusanga hari bamwe bamwe batarumva ibintu kumwe kumwe eh. eh, nk'akarorero ariko ariko ariko boneri eh, kugira ngo duhe akanya septime yamaze kugaruka ku murongo kugira ngo yishure hari ibibazo bimwe bimwe yabajije n'abamaze na n'uyu emile yamaze kwakura wowe urumva urashigikiye cyane iryo shirahamwe kandi uri kuraja muri iyo nzira yo kuja hamwe kugira ngo muteze imbere uburundi ijana ku kuko abarundi turi kumwe twese birashoboka mhm. rero nkaca mvuga nti ni intambwe nini cyane mhm. kuba abarundi bo bari hamwe ah, na cyane cyane bava mu ntara zitandukanye umurongo wawe wagiye uzuragorana kumbure ngira nibirere bitari byakoroheye ariko cyane cyane tugaruke tugaruke kuri ya migambi mwari ko muravuga twumviriza n'intambamyi mufise eh, hari ibibazo bigiye biza biragaruka cyane cyane eh, ibijyanye n'aya muri mwo mbega ni kubera iki mutari mu runani ngo muje hamwe eh, mushobore eh, ibi bihumbi birenga cumi muri ngaho muri Australia ngo mushobore kuja hamwe mudashobora gushika hamwe ah, ngo muje hamwe nyene muteze imbere igihugu cy'u Burundi murakoze cyane mu bisanzwe twebwe turi mu runani ariko novuga nti uyo uyo mugwi eh, septima ariko aravugira ariko aravugira niwo utari mu runani akarorero ubu nyene twe dufise inama muri kominote y'abarundi mu ntara ya ya ya Australia y'uburengero niyo hmm. nari mva ni hmm. ukuvuga abarundi bari basanzwe bari mu byo bise community zabo mu masitete yose none gatasiye muri mu mashyirahamwe menshi eh, kubera iki mutumvikana ok murakoze cyane bda eh, mu nama duheruka kugira eh, yahuje abarundi bo mu masiteti atandukanye bari banasabye yuko hoba ukuza kwitwarira aba bayibwira izina ry'abarundi kuko iri zina aba baritwaye bagibye abarundi baza kurishyira kuri bizinesi y'iwabo y'imiryango bari bafite mm. hanyuma baza kubwira leta ngo baserukira abarundi bose bo muri australia kandi atabarundi babashizeho bo muri Australia atawuzi n'ukungene babaye eh, abarongozi ba diaspora muri Australia kiretse yuko uburongoye diaspora ku isi yose umushinga eh, ntahebye afeture janti ari we yabagize abarongozi kandi mu gihugu cyose rariya kirimo abarundi barenga ibihumbi cumi n'ibindi bafise uburenganzira bwo kwitorera barongora mm. hakurikijwe amategeko y’igihugu n'agateka kazina muntu ndetse n'uburenganzira bw'umurundi wese aho aherereye none tasiye impamvu none iyi mhm. aba bantu bayishinze ari naco bari ko bavuga ngo irakora ngo ibikorwa mu bisanzwe diaspora ntikora ibikorwa ibikorwa bikorwa n'abantu muri ko murashikiriza ivyimviro byanyu abantu urumva bafise ako gateka ko kwitunganya mu mashirahamwe uko babishaka eh, ntimuze muravuga amazina y'abantu tudafise muri iki kiganiro kuki mudashobora kumvikana ngo muje hamwe hanyuma mushi mubandanye iyo migambi mwari mwatanguye mutubwira eh, murakoze cyane igituma icyo kuvuga ngo kudashyira hamwe mu bisanzwe byo ntakivuze nk'ubu kuba inama ihuza abarundi mu masiteti atandukanye biga kuri kibazo cya diaspora kuko abarundi basanzwe bakoraniye mu makominote yo mu isiteti yose ifise umugwi w'abantu witwa community mm -hmm. Burundian mm -hmm. even Australia mu bice bitandukanye rero iyi diaspora mhm. eh abo barundi nibo bagize inama kugira ngo noneho haboneke ukungene eh barabe uko ibi bibazo batewe byo kuza gutwagura izina ryabo ry'abarundi ritatereja ku ishami ry'umuntu uyu muntu agahiga abantu bikorana kugira ngo bitirirwe ko ari abarundi baraba ukungene bonshira mu butungane kuko nk'akarorero no mu gihugu cya Australia eh, iby'amategeko nayo ko gatoyi hariho itegeko rijyanye n'ibintu bya anti corruption rero uyu muntu yahawe kuba ngo ahi eh, ahagarariye iyi BDA ubwo bushobozi bwiwe yahawe muri ubwo buryo butemewe n'amategeko bwaciye bumuhereza kurenganya abarundi bo muri Australia reka Reka mukanya kanya eh, eh, ni waguma hafi ku murongo mu misegonda mikeya uraza kugaruka urangiza cyane cyane kugira ngo eh, mugire icokogwa kugira ngo iyo migambi mufise mutere imbere cyane cyane muri muri ubwo bumwe tugaruke kwa septime septime ndabumva ego septime uri ku murongo mwatubwiye imigambi itandukanye muri ko murakora eka n'imigambi mufise ariko ibi bibazo nabyo numva ko hari emile ari ngaho muri Australia nyene yabajije cyo kimwe n'ubutasien bariko baragira bati ayo mashira hamwe uko ico kibazo bariko barashikiriza bati ntibiri mu muco eh, eh, kimeze gute reka mere nk'uca ku masonga mu kwishura ku tubazo um, aba bashinga ntabejeje kubaza mhm. ikibazo mu bibazo umushinga ntabere yabajije ibibazo bitatu kibazo cya mbere yagarutse ku bitigiri by'abantu navuze ati ni bake nagomba mbwira abantu ariko baratwumviriza yuko igihugu cya Australia nk'ibindi kirafise amategeko aho uburenganzira bw'abantu bwo guhurikira mu mashirahamwe mhm. ibyo bita mu rurimi rw'igifaransa um, liberté d'association mhm, kuja mu mashirahamwe muri ayo mategeko umuntu ntashobora guhatira umuntu mwishirahamwe ngo utegerezwa kuba waginjiyemo ishyirahamwe rirashingwa hanyuma hakaba abanyamuryango bo mu ishyirahamwe bahaguruka bakavuga bati twebwe turifuza kwinjira icese ni ukuvuga bakabyandika cyangwa bakabimenyesha abarongoye ishyirahamwe mhm. abo iyo hageze kuvuga abantu ufise mu ishyirahamwe ni ukuvuga iyo hageze kuvuga igitigiri cy'abantu abo kwita mu rurimi rw'igifaransa remambure active mhm. bo uheze ukavuga mhm. Ah, tuvuze rero tutishyirahamwe bda riza nk'umwumvuri uza userukira ayandi mashyirahamwe atandukanye ah, muri aya mezi atandatu nta rusansuma twagiye gukora rwose ngo dufate abantu bose basanzwe bahurikiye muri ano mashyirahamwe ngo tubazane ngo tuba uno munsi tuze gushyikiriza iki gitigiri ah, muri kino kiganiro mugabe icyo nashaka kubabwira ni uko abarundi bahurikiye muri rino shyirahamwe bda ni benshi mhm. ni benshi kandi atsinda nk'uko nabivuze muzovyibonera aho bukera ah, duhimbariza indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga mhm. abarundi muzobona bazoba basidukanye n'iyo ah, baje eh, guhimbaza uwo munsi kuvuga eh, icyo giti giri gifatirako ni igiti nashatse kuvuga ah, ku bantu bamaze kuba bamaze kwerekana icese yuko ikete ariko aravuga mu bisanzwe nk'uko nabibabwiye um, BDA imaze amezi atandatu itanguye gukorera ku mugaragaro mhm. mu bisanzwe umuntu arongoye umushinga ntahe Jafet Rujanta arongoye diaspora ndundi ku rwego rw'isi mhm. igikorwa yakoze ni igikorwa yakoze inyuma y'uko hari haheze imyaka yose ishyirahamwe eh, rya rihuza abarundi baba mu gihugu cya Australia ritahari mhm. icyo yakoze yari iyakara abarundi baba ngaha basaba ati enda nyabuna kutwigoro twakozwe mu myaka yose heze bikaba byaragoranye kugira ngo ishyirahamwe rigire rivuke riboneke mhm. hera kuri izi nguvu mufise eh, muheze mugire iki muheze mwiyungunganye mushinga ishyirahamwe hama mukore ni ukuvuga iryo ketse uko barivuga ryabaye ikete risaba ah, rishyiraho komite mfatakibanza iyo nayo nkaba nanjye ndayirimo mhm. ah, urongo ishyirahamwe akaba ari jean Pierre mhm. Eh, mu bikorwa turiko turakora rero hakaba harimo no kuzotunganya amatora icese yo tumaze gufasha eh, gutunganya hirya no hino nk'uko nabivuze nti Australia kigizwe n'intara indwi mhm. tumaze kubona ko muri izo ntara zose abantu bamaze eh, kwitunganya tuzoheza ce dutunganya rero amatora nyezina aza ashyiraho inzego zivuye mu matora ku rwego rw'igihugu cyose ibyo e- mbere tukaba twaramaze no gutangura isemo aho twatanguye kubaza abarundi bose ingena amatora yotunganywa mbega yogenda gute utangura amatora turi ko e, tugenda turangiza septime septime turi ko tugenda turangiza hari uwundi ku murongo alo Ah, nitwa peresi barina kandi ndi pasiteri nkaba ndi hano muri australia muri queensland mm-hmm. eh, narindi ko ndakurikira ikiganiro cy'aba bashingantahe ariko nshimiye yuko nogira icyo mvuze gusa ku bijyanye na bda mm-hmm. nkurikije ibintu bimeze nk'ibirego bamwe bari ko baratanga twari mm. kugira ngo turabire hamwe imigambi abarundi eh, baba muri australia bufasha ah, mu iterambere ry'igihugu mm-hmm. kuko tugiye kuraba ibijyanye n'ukuntu bidiye yagiyeho twaba dusa n'abagiye gusubira inyuma cyane kuko eh, ukurikije uko byavuzwe imyaka hafi guhera bibiri na cumi na gatatu abo bantu bamwe baharira birashika bakaba ari bamwe mu bantu bagiye badindiza kubera guharira kubera guharira imigambi ikigira ikibazo ariko noneho ukurikije umwanya BDA imaze eh, itanguye ku mugaragaro hano baramaze gushika ku bintu byinshi cyane ku buryo ah, twavuga tuti ni ibikorwa by'intangarugero kandi kwishimira yuko nka nyuma y'umwaka bazoba bageze murakoze cyane kugira ngo imigambi y'abari muri Australia ishike mu Burundi eh, mu bitanzwe ubushikiranganji busanzwe bwaruguruye inzira y'uko umuntu wese afite umugambi aca ku bushikiranganji agashika atarinze gusa ku wundi muntu n'umwe kuko mhm. igisata cy'ubushikiranganji mu burundi cy'abari muri diaspora kiri bujumbura mhm. urakoze cyane septime nawe mu misegonda mikeya wipfuza uti hakogwa iki kugira ngo abarundi muri muri Australi muje hamwe hanyuma muteze imbere igihugu cy'u burundi septime jewe icyo novuga no guhamagarira abarundi bose um, basanzwe baba muri kino gihugu mhm. kugira ngo tuje hamwe dushire imigambi imigambi namaze kuyidondagura navuze imigambi myinshi yego igisigaye ni uko dukorera hamwe uh, tukayinonosora hanyuma tukajya ku kivi abafise impari murabizi abafise impari bo bazokwamaho mugabo twebwe icyo twashyize imbere n'ibikorwa amajambo yarataye igihe ubu dushyira imbere ibikorwa kandi tugiye hamwe turashobora ugahamagarira abarundi bose bari hiyo kuja hamwe kugira ngo muheze muje kuri iyo ntumbero duteze imbere igihugu catwibarutse urakoze cyane ni na hano ikiganiro karadiridimba cuno munsi giciye kigarukira mwumvise ko twagarutse ku ruhara rw'abarundi bari mu makungu mu iterambere ry'igihugu cy’u Burundi na cane cane uno munsi twashimikiye ku barundi bari mu gihugu ca Australia turabashimiye cyane mwege barundi muri makungu mwariko muratumvira muratwumviriza eka n'abari mu gihugu muriko muratwumviriza cyane cyane abo twasangiye ikiyago hano hari Tasien Yahusefu Ineza mu gihugu cya Australia nyene Septime Akimana umuvugizi w'ishirahamwe ry'abarundi bari muri Australia eka hari Emile yatwakuye ari muri Australia Bonheur yatwakuye ari nawe nyene ari muri Australia hamwe na Perez bose batwakuye bari muri Australia arakoze Eric Uwimana yari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro uno munsi mwari kumwe nanje Alain Desihebukeye neza naho butaha